Машы падабалася гэтая гульня. Сустракацца па чарзе то з адным, то з другім. Яе калегі, напэўна, вельмі здзівіліся б, каб даведаліся, што яна Маша літвін, сур'ёзная, разважлівая, акуратная, сумленная і не такая юная ўжо 23 гады, здольная на гэткія жарты да і не такая красуня, каб так млелі хлопцы. Сама яна таксама лічыла сябе непрыгожай, пакутавала ад гэтага, старалася ўпрыгожыць сябе моднымі плаццямі, прычоскамі, але ў потай амаль рыхтавалася пражыць векавухай. Так у вёсцы іхняй называюць старых дзевак. Ды раптам гэтыя хлопцы кожны по-свойму адкрылі яе прыгажосць, адкрылі для сябе, а самае галоўнае для яе самой. Яна асабліва адчула гэта на канцэрце і пасля належным чынам асэнсавала. Канцэрт, праўда, выклікаў цэлую гаму, пачуццяў самых супярэчлівых, але ўсё-такі найважнейшым для яе было адкрыццё. Яна можа падабацца. Гэта акрыліла яе. Яна была ўдзячна і славіку і тарасу. Яны былі розныя, вельмі непадобныя. Але шмат у чым дапаўнялі адзін аднаго каб сплавіць іх характары рысы і звычки в одно то вельмі можа быць што ў такога хлопца яна закахалася падразу такі набліжаўся б да яе ідэалу Тарас э, здаўся ёй спачатку сумным Нават у кампаніі сваіх хлопцаў на канцэрце ён брыгадзір трымаўся неяк збоку. Тон задавалі смешлівы косця і не вельмі гаманкі, але надзвычай дасціпны генрых. Але пасля двух-трох спатканняў яна пераканалася, наколькі ён глыбейшы і разумнейшы за славіка, як многа ведае, так много, что ёй зрабілася боязна. Ён расказваў сур'ёзна, але цікава, Ён да ўсяго ставіўся з цяжкаватай сур'ёзнасцю з большай, чым нават яго прыёмны бацька, які ўмеў павесяліцца і пажартаваць. А славік наадварот падаваўся ёй за несур'ёзнасць, за лёгкасць, бесклапотнасць і за іронію з усяго ён смяяўся разыдзецца не дае літасці нікому ні бацьку ні сястры ні сябрам не нават сабе Праўда да адных як да ходаса іронія злосная да других бяскрыўдна паблажлівая адну маці прыкметила маша ён ніколі не чапаў Можа, таму Машай даравала яму гэтыя насмешкі з усіх, нават з яраша. Старасам было цікава са славікам весело. На трецім ці чацвёртым спатканні Тарас нарэшце пацалаваў яе. Не яна не запярэчыла, не адштурхнула як славіка, яна з цікавасцю чакала ўсе вечары калі ж ён отважыцца славик зрываў пацалункі як крадзеныя яблыкі з нянацку яна не дазваляла яна вырывалася давала яму лёгкія плявухи ён подставляў щокі і казаў бібі але май на увазе я лічу за кожную плявуху сто пацалункаў у ты не расплаціся Ён аднойчы напомніў што прасіў яе об адной ласцы пацалаваць край яе плацця Яна засмяялася пацалуй Ён тут же на вуліцы добра што час быў позні укленчыў на тротуары абняў яе ногі і пацалаваў колено такой дзёрзкасці Маша не чакала узлавалася пайшла дадому клала слухаўку калі ён назаўтра на паслязаўтра штодня званіў больніцу Славик засумаваў яму ўсё абрыдла піжоністыя сябры модныя дзяўчаткі ліпсі пласцінкі з мексіканскімі песнямі поплавок у Яму хораша было толькі з Машай. Таму ён надумаў падпільнаваць яе. Зрабіў засаду на ціхай вуліцы, дзе яна жыла, дачакаўся, калі ўжо добрым прыцемкам. Яна выйшла з дому, пайшоў назіркам. На суседняй такой жа ціхай вуліцы з прысадамі ліп Маша сустрэлася з хлопцам. Не! Nee не просто сустрэлася. Яны пацалаваліся ў цяні старога каштана. Як малаткі застукалі славіку у скроні здрада. Чорная здрада, Ён сціснуў кулакі, готовы кінуцца на саперніка, але слупянеў. По голасу пазнаў Тараса. Гэта было не не было абурэння, не было бадай здзіўлення. Пачуцця свайго. Ён нікому не мог бы пасля расказаць. Гэта як удар моцнага электраразраду, ніякіх адчуванняў і шок схамянуўся славик толькі тады калі пачуў што яны ідуць на яго стала чамусьці страшэнна боязна сустрэцца з імі ён кінуўся ўцякаць павярнуў нейкі завулак выйшаў на другую вуліцу калі прыйшла злосці прага помсты ён вярнуўся назад але не знайшоў іх згараючы ад рэўнасці і крыўды падумаў што яна павяла яго да сябе кінуўся да яе дома загрукаў кулакамі ў зачыненай аканіцы выйшаў гаспадар з добрым кіем у руцэ паклічце машу гаспадар глядзеў на яго як на п'янага цярпліва і лагодна растлумачыў што я няма дома пайшла ў кіно славик не поверыў хацеў праскочыць у фортку гаспадар показаў кій целую ноч ён блукаў па вуліцах пад раніцу заснуў на лаўцы прывакзальнага сквера адтуль з'явіўся на завод у сваім вечэрнім модным гарнітуры рабочую ў прахадной скептычна азіралі яго на Тарас сустрэў цехавай раздзявалцы здзівіўся. Ты дзе гэта быў, што не паспеў пераадзецца. Дзе? Славік утаропіўся на яго. Тарас усміхаўся. Усміхаешся, радуешся, Чакайша. Я табе пакажу радасць. Святымі! прикидываліся годы. Дэмагогію разводзілі аб новай маралі. Яго апанавала холодная разважлівасць у пошуках помсты. Хацелася прыдумаць нешта такое, каб разваліць іх брыгаду, скампраметаваць Тараса і наогул нарабіць груку на ўвесь горад. Але разам з тым яму было ўсё-таки шкада пакідаць завод. Ну, гэта яго стрымлівала ад нечага такога, што магло сапраўды нарабіць вялікага шуму. Про нахуліганіць, пасадзяць, садиться ну, яму ну больш зусім не хацелася. Праўда, ён зноў лез под кран. Зноў пасварыўся з нінай, запусціў ключом у костю, які паспрабаваў быў пакпіць з яго настрою, Мацюкнуў галыгу, калі той макцюкнуў яго. Гэта такі наравіла шуму. Начальнік змены лае ўсіх, але каб яго ды яшчэ вучань, побелеў затупал нагамі шчанюк малюска выгоню сёння ж разлічу Тарасы хлопцы абаранілі славік яны асцерагалі яго як скулу пакуль ён сустракаўся з машай яго нельга было пазнаць уважлівы старанны дасціпна вясёлы хлопцы радаваліся становіцца чалавекам і раптам за одну ноч змяніўся, што яго нельга пазнаць у другі бок назад. Хлопцы мусілі пагадзіцца з косцёвай думкай, што яны слаба ўплываюць на яго. Толькі на заводзе ды ў тыя вечары, калі ім удаецца ўтрымаць яго ў сваёй кампаніі. А што ён робіць, калі застаецца адзін, з кім сустракаецца, з кім сябруе, Яны выпрацавалі цэлы план актыўнай разведкі, размеркавалі ролі і абавязкі. Была якраз субота кароткі рабочы дзень. «Э, Што ты думаеш рабіць сёння? — спытаў Славіка Костя. Ён паблытаў ім карты. Паеду на дачу, нашы едуць, паблукаю па лесе. Можа апошнія цёплыя дні раптам да тараса. Паедзем разам. За дзень ён не мог прыдумаць ніякай помсты, а тут у яго нечакана бліснула думка. Тарас успомніў, што Гліна Адамаўна неяк упікнула, што ён пачаў забывацца на сям'ю. Ды і костя маргаў, схаджайся. Асцярожна ж! хлопчыкі сказала валентина андреевна калі яны выйшлі з дачы абодва са стрельбамі на плячах Маці радавалася, што славік пасябраваў з тарасам з рабочымі хлопцамі і здаецца бярэцца за розум. Цяпер яна згаджалася з мужам, што трэба было адразу ўладкаваць хлопца на завод. Валентина Андреевна доўга з замілаваннем глядзела ему след. Яны выйшлі на луг, быў тихі, але па вераснёўску бадёры ўжо адвячорак. На небе ляжалі пашматаныя воблакі, нізкія, высокія, перыстыя і дажджавыя. Быццам нейкая цэнтрабежная сіла разагнала іх у бакі да неба схілу. У зеніце ясна, а з бакоў блакіт закрылі да гістарычныя кашлаты звяры, знясіленыя ветразі, што павіслі пасля буры. Сонца засланіў вялізны аднагорбы вярблюд. Але праменні прабіліся паверх горба і пазалацілі воблака крыло ад лугавых узгоркаў выпаленых сонцам да попельнага колеру дыхала сумным настроем восені цешыла вока атава ў лагчынах але яе колер мала нагадваў колеры вясны ніводнай краскі адна цёмная як зацвілая вада балота зялёнасць на адным з узгоркаў стаяла маладая асінка а амаль уся ўжо чырвоная. Яны прайшлі міма, Тарас пагладзіў асінку рукой, засмяяўся. Золатам сваіх лісцяў яна нагадала яму машу. Славік зірнуў на асінку і, напэўна, усё зразумеў. Смяешся год, радуешся. Хутка ты ў мяне заплачаш ён выплюнуў недакорак цыгареты і запаліў новую. Ён паліў усю дарогу. Гэта яго глытанне цыгарет, маўклівасць і асабліва тое, што ад яго патыхала каньяком, не падабаліся Тарасу, насцярожвалі яго. Ну і характар. Не ведае, што ён выкіне праз хвіліну то ў яго славесны панос то маўчыце канямелы яны наблізіліся да густога зарасніку высокай лазы за гэтай лазой невялікая старыца на якой любяць начаваць качки а Раптам славик спыніўся, павярнуўся до тараса, які ішоў крыху ззаду, абразліва плюнуў мімо яго. Не да курак зняў з пляча стрэльбу, паставіў прыкладам на пясок сцежкі. Вочы яго гняўна бліснулі і тут жа пацямнелі. Адзін з нас сёння павінен памерці. Сказаў ён злосна і сур'ёзна раз хоць і адчуваў нешта нядобрае усміхнуўся як бы зацікаўлены гульнёй умова разыходзімся і сыходзімся ў лазняку хто ўбачыць першы выпадковы стрял няшчасны выпадак больш двух год не дадуць не бойся каб не блізкалі так вочы у не перасмыкаліся вусныя пальцы лихаманкава не гралі на гранёных ствалах дубальтоўкі, то гэта можна было б палічыць за чарговы славікаў жарт. Няхай недарэчны дзіцячы, але жарт, а так Тарас узлаваўся. Для такой гульні ты попрасіў бы віцю і не стрэльбы трэба вам ці А я перарос Ды да табе час ты гад крыкнул славик пырскай числінай ты ты ты подлюга я ненавіджу цябе завошта завошта ты Яна моя дзяўчына, я першы пазнаёміўся, я першы Ці свіснуў Тарас. Чакай, Ты пра каго гэта? Хадзема то я цябе прыкончу на мясцы, шалеў славік. Тарас нарэшце ўсё зразумеў. Машанеяк призналася, что яна сустракалася со славиком, не сказала только, что страчается по чарзе з ими. Ён не придаў гэтаму значэння, мало хто с кім раней сустракаўся. Аж вунь яно як повернулася. Аднак что это за метод вырашаць такія пытанні? Скажы, калі ласка, які сярэднявяковы рыцар. Дурань, Яна што, твоя прыватная ўласнасць, Ты прысвоіў яе і дыёт. Уе свая галава на плячах і не такая пустая, як твоя. Яна сама можа выбраць, з кім ёй страчацца пайшоў ты Тарас моцна вылаяўся павярнуўся і паправіўшы на плячы стрэльбу шпарка закрочыў назад у душы славіку зрадаваўся што Тарас адмовіўся ад каўбойскай дуэлі ён безумоўна быў упэўнены што тад что тарас адмовіцца калі яму яшчэ там на заводзе ўскочыла ў галаву гэтая вар'яцкая думка Але калі ішлі па лузе спалохаўся, раптам згодзіцца, страляе ён лепшы ростам вышэйшы, адмовіўся, спалохаўся, уцякае. Гэта бадай ужо яго лавікова перамога. Няхай паспрабуе цяпер расказаць пра ўсё на камсамольскім сходзе ці дзе хоча як з яго можна посмяяться а по якіх мотывах ён выгоніць его з брыгады Аднак гэтага мало трэба замацаваць перамогу тым больш что злость не стыла кипела стой буду страляць славіку скінуў стрельбу і выпаліў у гору Тарас уздрыгнуў. Ён ішоў з незараджанай. А гэты тып выходзіць, зарадзіў яшчэ дома. От такога вар'ята ўсяго можна чакаць, ён спыніўся, павярнуўся. Страляй! Славік з узнятай стрэльбай пасунуўся на яго. Хто цябе будзе? страляць. Каб прасмярдзеў увесь лух, У цябе ж поўныя штаны ўжо. Дрыж, збялеў! Сапраўды Тарас пабляднеў і дрыжаў. Ён быў з тых, каго ўвесці ў такі гнеў, калі чалавек губляе ўладу над самім сабой, амаль немагчым, але няхай сцеражэцца той, хто ставіць сабе, такую мэту. На неразумнаму славіку відаць здалося, што ён і напраўду таптаў свайго саперніка ў гразь спалохаў, зняважыў, збэсціў, што яму яшчэ дадаць. І ён з усяго размаху даў тарасу кулаком у сківіцу. Той трохі пахіснуўся, адступіў на крок у бок, Шырэй расставіў ногі крыва усміхнуўся: Хіба так б'юць. Здаецца, амаль не замахваўся, а славіка дляцеў крокаў за пять. Пляснуўся патыліцай на калючую сухую траву, стрэльба вывалілася з рук, подхапіўся і пеўнем кінуўся на тараса. Той даў яму ударыць сябе, а потым зноў як бы і нямоцным ударам спрактыкаванага баксёра адкінуў яго яшчэ далей. Славік завыў ад шаленства і не падхапіўся, а папоўз да стрэльбы. Тарас кінуўся на перарез, падняў славіка, убачыў, як заплывае ў яго подбітае вока, спытаў: «Хопіць! Ці яшчэ? Славік да крыві прокусіў яму руку. Тарас за гэта аддзячыў яго дзвюма лёгкімі аплявухамі без удару ўжо адкінуў у лазняк схапіў яго стрэльбу і адбег схаваўся ў кустах. Славік не кінуўся шукаць яго. Сядзеў у лазе, закрыўшы далоней подбітае вока і ціха скуголіў. А злосці, крыўды і болю. Валентина Андреевна жахнулася, убачыўшы тараса з дзвюма стрэльбам, а славік кінулася яна насустрач. Ляжыць там. Як ляжыць? Я набіў яму морду. Не ўмее абыходзіцца са стрэльбай, ледь не падстрэліў мяне. Маці глыбока ўдыхнула холоднае вечарняе паветра і тады толькі пачула, што сэрца няроўнымі штуршкамі пагнала гарачую кроў пахаладзелыя ногі, што ўваздарылася там Тарас. Нічога. Ён раскажа. Адмахнуўся Тарас, перадаўшы валенціне Андрею не стрэльбу. Але размову пачула Наташа, ускочыла ў пакой, паведаміла бацьку і маці, с захапленнем тарас набіў славіку морду что ты верзеш абуры что ты верзеш абурылася галина адамовна малая сустрэла брата на парозе павісла на шеі трасок расскажи як ты вучыў его страляць кого кого славіка тараса не меў ці не сачыла за імі наташа Этая пранера прасілася на паляванне. Вось яшчэ не хапала такой светкі. Божа мой, пляснула далонямі Гліна Адамовна, Ды ў цябе распухла шчака, што здарылася. Отняўся скачал кентон Кузьміч, падышоў, павярнуў сына да акна, лёгка свіснуў, здзівіўся. Нічога. Сілу мае, баліць у панядзелак зробім здымак каб трэшчыны не было бацька нічога не распытваў як заўсёды ён чакаў спадзяваўся што сын раскажа сам тарасу зрабілася раптам страшэнна брыдка на душы і сорамна на быццам гэта ён зрабіў нешта вельмі ганебнае каб можна было нікому не расказваць забыцца і нават не ўспамінаць але нельга ён не умее зманіць бацьку можна праўда змаўчаць але сітуацыя такая што гэта напэўна выкліча падазронасць Не трэба, каб з'яўлялася падазронасць яны сябры, нарэшце толькі ён яраш можа парадзіць, як яму паводзіць сябе далей з гэтым няшчасным шалапутам. Хадзем тот пагуляем. Я маю табе нешта расказаць. Ох, сакрэцікі! — закрычала абураная Наташка. Ну і хадзіце, ну і гуляйте, зазнавакі вы. Я таксама маю сакрэт, У сто разоў цікавейшы за вашы, ніколі вам не раскажу. Яна летню плакала от незадаволенай цікавасці. Не лезь надкаў мужчынскія размовы. Падумаеш, мужчыны, Яраш некалькі разоў свіснуў, один раз засмяяўся, больш за ўсё яго ўразіла і здзівіла Маша. Вось дык рамантычна задумлівае ціхоня. Ён вінаваты, што запрасіў яе сюды, пазнаёміў хлопцаў. Недарэмна казалі ў старажытнасці калі здаралася бяда вайна сварка бойка не абышлося без жанчыны потым яны абодва колькі хвілін маўчалі зайшло солнце по асенняму хутка згусціўся змрок под соснамі стала амаль ужо цёмна яны думалі ў лясной цішыні Антона Кузьміча кранула сынава даверлівасць. Ты кахаеш яе, Яна падабаецца мне. Яна доўга сустракалася з ім. Не ведаю. Яна сказала, што сустракалася, А ці многа разоў я не распытваў. Яму таксама яна сказала, наўрад ты моцна пабіў яго не нормально ведаю я твою нормально нельга было без мордабою я не толстовец ён ударыў першы трэба расказаць валентине андреевне навошта ты ж расказаў мне і все стало на месца а ён не здагадаецца зрабіць гэта. Валентина Андреевна, не даслухаўшы, занепакоілася. Маці ёсць маці. Славік здаўся ёй маленькі, без дапаможнай, збіты да паўсмерці дарослым і дужым хлопцам. У яе з'явілася нядобрае пачуццё да Тараса, хоць сваім цвярозым розумам яна добра ўсведамляла, што больш разумна, як зрабіў Тарас зрабіць нельга, у руках у іх была смерть. Яны ўтраіх шукалі славіка на лузе, маці гукала, адгукалася рэха, Нізіны зацягвала туманам, халадала, Мачына трывога расла, Яраш супакойваў жанчыну, упэўнены валя, што ён драпануў горад. Яму сорамна паказвацца на вочы давайте поедем и он будет дома она попросила антон не рассказывай кириллу боюся ён не зразумее недарэчна что человек які павінен разумець усе рухи чалавечай души раптам не зразумею уласнага сына ён яраш усіх разумею Шковіч сядзеў дома, чытаў новы роман свайго сталічнага сябра. Яраш сказаў, што забыўся зрабіць важнае назначэнне цяжкаму пасляаперацыйнаму хвораму. Што ты забыўся? Это, мабыць, хлусіш, ты ніколі нічога не забываеш. Тут вось Кірыла ляпнуў па часопісе. Адзін разумны герой кажа: найлепшаму сябру не давярай дзвюх рэчаў: Машыны і жонкі. І вельмі разумны твой герой. А я табе давяраю дужа часта і машыну і жонку. Валя поедзе са мной між іншым. А яна што там забылася? Не бойся. Едзе і галіна, няхай прокатаюцца. Цісніце на ўсе педалі, не будзеце хоць перашкаджаць. Антон Кузьміч не мог не ўзяць жонкі, бо добра ведаў, што спакойнай галіна не будзе. Ведаючы, што ён паехаў у ноч з жанчынай, хоць гэтая жанчына і Валенціна Андрэевна жонка сябра, маці дарослых дзяцей. Валентина Андреевна супакоілася толькі каля дома, калі ўбачыла, што вокны кватэры асветлены. У яе быў свой ключ, яна ўвайшла непрыкметна, заглянула пра шкляныя дзверы ў пакой. Славик ляжаў на канапе без сарочкі, мокры ручнік закрываў левае вока і шчаку. На падлозе стаяла раскаркаваная бутэлька дарагога каньяку. Быў уключаны прыёмнік, Далёкая спявачка даволі прыемным медца сапрана спявала на чужой мове сумную песню. Славік ствараў сабе настрой. Яму хацелася, каб была роспач, душэўная дэпрэсія, каб зарабіўся ненавісным увесь свет, Але такі настрой не прыходзіў была праўда злость заставаўся боль але недзе ў мозгавых глыбінях цяплілася думка что ўсё скончылася для яго не так ужо дрэнна жыла недзе побач са злосцю ранейшая павага да тараса Разам з тым яму хацелася пераканаць сябе, што ён завёў брыгадзіраў больш няёмкае становішча, чым апынуўся сам. Няхай паспрабуе растлумачыць мой невыхад на работу. Але тут жа зноў закіпала злосці на тараса і на машу, зноў пачыналася напружаная работа разгарачанага мозгу. Як ну як адпомсціць ім. Потым з'явілася думка, што ўчынак яго наімны. Больш за ўсё ён баяўся наіўнасці і сентыментальнасці і сэрца пачалі апякаць дробныя і непрыемныя іскры сораму. Гэта бадай было самае пакутлівае пачуццё. Ён тушыў гэтай іскры маленькімі глыткамі каньяку. Не расплюшчваючы вачэй ён працягнуў руку па бутэльку, і раптам адчуў, што хтосьці забраў бутэльку з-пад яго рукі. Ён падхапіўся з прымхлівым страхам. Каля канапы стаяла маці. Мама! зноў упаў на падушку Валентина Андреевна поставила бутэльку на стол, подсунула кресло, села побач, як каля хворога. Поглядела ў яго здаровае вока, моўчкі адгарнула ручнік, разглядела сіняк. Не глядзі так, мама, попрасіў славик Божаму, які ты малы яшчэ і дурны. Ну калі ты ў мяне паразумнееш, малы задзіра ён крычаў не так даўно в адказ на папрокі маці ад чаго яны самі лезуць цяпер ён крыкнуў амаль гэтак жа а чаму яны не даюць мне жыцця хто табе не дае жыцця усе хто усе ты Усе жадаюць табе добра, усе хочуць, каб ты стаў чалавекам і б'юць по мордзе. А ты хацеў, каб стралялі? Дурань. Скажы дзякуй. Яна паднялася ў злосці і пайшла на кухню, захапіўшы каньяк. Славік зразумеў, што маці ўсё ведае. Тарас расказаў это страшэнно ўразіла выходзіць тарас мог адразу просто так вось пра ўсё расказаць можа смяяўся нават смяяліся ўсе разам яраж бацька маці малая наташка дуэль здалася цяпер да дзікасці наіўнай сорамка пеканул жарким полымем. Славик закрыл весь твар мокрым ручником.